Book 2 22 Патара диалоги мესამე Патара диалоги 3 Ецევით Ецევით Адре ვეწეოდი Адре ვეწეოდი მაგრამ ახლა აღარ ვეწევი მაგრამ ახლა აღარ ვეწევი გაწუხებთ რომ ვეწევი? გაწუხებთ რომ ვეწევი? საერთოდ არა. საერთოდ არა. არ მაწუხებს. არ მაწუხებს. და ლევთ რამეს? და ლევთ რამეს? კონიაქს? კონიაქს? არა, ლუდი მირჩევნია. არა, ლუდი მირჩევნია. ბევრს მოგზაურობთ? ბევრს მოგზაურობთ? დიახ, ხშირად მაქვს მივლინებები. დიახ, ხშირად მაქვს მივლინებები. მაგრამ ახლა აქ შვებულება გვაქვს. მაგრამ ახლა აქ შვებულება გვაქვს. რა სიცხეა? რა სიცხეა? დიახ, დღეს ნამდვილად ცხელა. დიახ, დღეს ნამდვილად ცხელა. გავიდეთ აივანზე? გავიდეთ აივანზე. ხვალ აქ ზეიმი იქნება. ხვალ აქ ზეიმი იქნება. თქვენც მოხვალთ? თქვენც მოხვალთ? დიახ, ჩვენც დაგვპატიჟეს. დიახ, ჩვენც დაგვპატიჟეს.